dozvoljena. U ovoj novoj Buhari, u prijevodu isto, a i na arapskom piše hamra, crvena. Boja da je poslanik Muhammed Ali Israel imao crveni obrtač. A čuo sam dosta ovako obraća da je crvena zabranjena. Već da može kao malo sa šarenom i tako. Pa me zanima točan dokaz da je crvena ovaj zabranjena. Baš hadith, I žuta, da, govori za žuta. Dobro, prvo ćemo crveno, pa onda žuta. Eto, ti crvenu već imaš. Malo ima neki bijeli tačkica. Jesam... Da li ovo nisu baš crvena, jer neki govore šarena? Jes, an leuna ahmer. يعني بدأ عنده الآن يعني تشويش لأن هنالك الحديث في البخاري أن يعني القميص للرسول صلى الله عليه وسلم أو عباية كانت الحمراء وهنالك سمع بعض الدعاة يقولون أن منع أن الإنسان يلبس لباسه أحمر كامل فمن Evo, samo dok, dok sad, sad crvenom bojom završim. هذه الغترة اللابسة أخونا ما كيف لونها؟ Ovo što ne, nećemo sad gledat, naš brat Izet što je stavio oko vrata, koja je boja? هذه الغترة اللابسة أخونا Ova gutra što ima, كيف لونها؟ koja je boja ovo? Crvena. يعني أحمر ونقتل لا لا Mada im se mihal, utra mahije. Znači, kad mi kažemo, sad mi, jel kad kažemo, ovo je, opisivamo mi, jel kažemo jednu boju gruhnemo, pa, jel tako? Mi kažemo, ovo je crvena mahrama, jel tako? Ne kažemo sad crvena mahrama, ali znaš, ima tamo neke tačkica. Ono što prevladava, kažemo, jel tako? Jel tako kažemo? Kažemo, jest. Jedan levno ahmad. Znači, ona je crvene boje. يعني تروح تشتري للدكان ما تقول له انطيني احمر منقط بابيض تقول له اعطيني غطره حمراء Znači, kada ćeš trgovine neš reći, daj mi crvenu mahramu, ali obrat pažnju, mora biti tačkice po njoj i tako dalje. Dok ti kažeš, daj mi tu crvenu mahramu. ولكن لو كان كلها احمر كل كله كله احمر ما في اي لون ثاني ماذا يسميها ايضا A ovo smo rekli, znači crvena boja, a ima neke tačkice dobro, znači da je ta sad marama potpuno crvena, nema ništa, ne, skroz ono sto posto crvena. Kako ćemo je zvati? Ha? Ha? Crvena marama, je li tako? Idan, لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأحمر يقصد الأحمر كله وحينما لبس حلة حمراء كانت مخططة كما يقول ابن حجر بلون آخر لكن أغلبها Znači, poslanik Ali Salatu Selam je znači zabranio da čovjek obje, obuči od glave do pete, što bi kazali, crvenu boju, ono baš crvenu, nema tačkica, nema ništa, a na džubetu poslanika Ali Salatu Selam, znači, džube je bilo crvene boje koje je bilo, znači, još izvezeno sa drugim dodacima. hađija, diže samo treba hađija, rekli smo, malo gledaš ovo što u Libiji događa, vjerovatno. Dobro, neću o tome, ja bi rade, vidio sam kod braće da se malo bunimo oko ulaza u mesečine, ali pa u džamije ili neće, zaradi tehijetu mesečine. Jer kaže, nije od ih Indije do Akšama se neklanja na fila, međutim, koliko sam slušao jednu noć na Paltaku, na put vjernika ovo, ja to se izuzima samo mesečit, tamo se može, ali pa u, haram, ali pa nije bitno u džamije, kad ulaziš tamo da možeš klanjati, međutim ovim u kući ili nešto, ovo, ovo nema klanjanja između ikindije i nafila i akšama. Ove vezi toga sad, je dozvoljeno znači ako je ovdje uđemo do, prije akšama da možemo klanjati? Gdje da riješimo prije toga, nekom je proglasio šehom, donio mi gorku kavu. Evo, evo, nije gorka. Ako to možemo prvo riješiti, pa onda evo. idemo do... Evo, Jer šef pije gorku kavu. Promješajte, evo. Pa nekome izgleda ovaj, stavio isto opakovanje. يسأل الأخ قلت لهم أولا يعني يعني نتخلص بمشكلتي أن قهوتي يعني مرة فما أصبحت أنا شيخ آه، شيخ يا شغل أنا أريد أمر أنا Ako to riješimo, onda će lakše ja moći ići dalje. يسأل الأخ عن تحية المسجد في أوقات منية النوافل آه هي طبعا آه، النهي يأتي على الصلاة التي ليس لها سبب Znači, ova zabrana, kad se kaže su, znači, zabranjene određene, znači, na file u određenim vremenima, ovo se, znači, ovaj, odnosi, znači, na nefile koje, ovaj, ne odnosi na nefile koje imaju povod. أنا أسأله الآن هو لو صلى دخل الم- الكعبة بعد صلاة العصر وطاف بالبيت ما هي السنة التي بعد الطواف Evo kaže, sad ću tebe še nešto pitat, dede će ti u šehove. Primjera, ti si ušao u haramu Mekke i tavafio si tavafio, to je prvo. Nakon toga, ovaj, a ikindijskoj, u ikindijskom se vremenu. Šta se radi nakon tavafa? Klanja se dva rekiata. Salli rekiata in. Iden la ju salli, gena u vaktu nehi. Pa kao ćeš klanjati kada je to vrijeme koje je pokuđeno se klanja za ja, sam, ja sam razumio, samo kod neke braće, da sam razumio, da je nije dozvoljeno od Ikindije do Alšemenije. Ovo je, al-sawab, ovaj, ovo je u ولكن لا باطل يعني حتى أثبت له أنه إذا كان لها سبب تصلى طيب هذه الركعة ركعة الطواف صلاها النبي وصلاها الصحابة وصلى وكانوا يطوفون في أوقات النهي ويصلونها فإذا بما أنها لها سبب فهي تصلى ولا كان في وقت النهي Znači, da se još jednom malo popravimo, što sam rekao malo prije nešto drugo, razumili ste ispravno, ja sam malo samo Znači, ove na file, znači, pored toga što se nalazimo u vremenu, znači, koji je pokuđen ili zabranjen za namaz, pošto one su, znači, ovaj, na file sa razlogom, vezane su za nešto. Ušao se u mesđid, aha, ima sad, imaš razlog da poselamiš mesđid. Kako to ide? Obavio se talaf, imaš sad potrebu da obiješ dva rekeata, a u vremenu su, znači, to se ovaj izuzima iz onih zabrana, jer je poslanik kada je salatu sram i ashabi tavafili u različitim vremenima i nakon tavafa bi uvijek, jel tako, klanjali dva rekeata. الآن مثلا وقت نهي بعد الفجر إلى أن تشرق الشمس وترتفع الآن جد له أمر أن يسافر هو متردد من السنة أن يصلي إيش؟ استخارة طيب ينتظر حتى تطلع الشمس وتعلو حتى يصلي استخارة ويسافر وهو الآن لازم يسافر أم يترك لا يصلي استخارة Ili evo, mi smo sada, evo, sad smo, sad smo u vremenu kad je ovaj, znači, zabranjeno klanjati. Posle saba do sunce, znači, ne izađi. Sad odjednom tebi ispane moraš negdje na put. bitno nešto, razumiješ, i odma moraš krenut, treba da klanjaš istihad, ako si, dvomiš se, šta te čeka na putu, ovo, ono, trebaš klanjati istihadu, međutim, sad kažeš, hop, sad ne mogu, moram čekati da sunce izađe, pa ću onda klanjat, jer sad sam vremenu zabrani. Očeka to vrijeme, jer ćeš klanjati sad u ovoj zabrani, ili, će, ili nećeš nikako klanjati stranu, krenut ćeš na put, pa šta se desi? Po mom bi trebao klanjati. A, po tvome se? Da, po A i po našem bi trebao. Jeste, je, znači je pravosti, hađija. Malo se nekad našalimo, ne bi, li, ne bi još ko zaspao. Ovaj. Kad, kad za, ja kažem predavanje često, kad hoću da sebe odranim, rekao braću, a ono budem umoran, ako ne zaspe na predavanju, vi ćete se koristiti. Šta vam god kažem, uspjeh je samo ko... Ja sam jednom zaspao na radio na Abi, pa odreo zubima mikrofon i onda sjetio se gdje sam. Znači, klanjat ćeš tada dva rekeata iz Tihari i put putuje Latifaga. Put Znači, zato što... Je ispravno, pa zato... Znači... Znači, ovo ti sada, malo ćemo te sad morati... U kuću, ovo, uđem, ne ima toga. Ima istihara, ti ko će klanio... Ne, ne, ne, mislio sam ja na ova dva regionata. Dobro. Dobro. Jesmo razumjeli pitanje i odgovor? Molim? Ja nisam razumio odgovore. Je, je je sad dozvoljeno? Če te uprašam, tako mi povedaju, če ne bošu sve znao, tako ti bom enko zaključio. Pet sem, ako ne razumiješ dobro. Znači, dakle, jeste, jeste. Znači, kad to se znači ovaj, na file sa povodom. Drugo je kad, da vam naprijed raz, znači, drugo je kad ti gaješ, joj, meni se nešto sad kranja. Nešto mi se srce baš sad, idem sada proštene dvije kratke sure, Al-Bakara, Al-Imran, na jednom rekiatu. Sura Tenha, Fifi Tenha. Znaš, idem, baš mi se sad nešto klanja. E, tad ne mere, ako su u vaktu zabrana. Jer to ti znači moraš odgoditi, to nije ova, imaš drugi vidi badeta, je jel tako? Ali u ovom slučaju, znači, ušao se u mesiđi i sad čekaš od od Kindije do Akšama stojiš, ne smiješ sjest. Znaš, zikriš o stojeć, učiš Koran o stojeć, je tako? Malo jel' da? Jest, Allah je vaki. Posle, posle teše vode, bize ne rupi, ali na kolena još. Imam kakva vidim u višeženstvu još niko ništa nije pio to. Vjerovatno to što ostalo zadnje. Jesel al-ah, yani, رفع يديه ورجل يعني على التشهد هل ورد شيئا؟ يعني يرفع يديه يعني لا لا يرفع يديه يعني وهو يريد أن يقوم من الصلاة نعم ورد أحيانا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الألباني في كتابه صفة صلاة النبي Znači ima i da je poslanik da sam ponekad misliš, znači kada je sjedio na etejat pa ustane treći rekiat. Jeste, ali još na kolena dizane ruke. Tek ono, Dobro, jeste, jeste. Isto tako ima, mi smo juče pričali, ovaj, da ima i između seđdi, znači da se dižu ruke, i to ima u ovoj, u, u, u knjigi kod Albanija, šeha Albanija, znači svojstvo poslanikog namaza. Reci, Hadis o tome da, znači, sprečavanje trudnoće da je potajno ubijanje djece. Koliko je ispravno? kako? Sprečavanje trudnoće, Aha. potajno ubijanje djece. هل في آه، حديث أن يعني منع ال- يعني ال- ال- حمل يعني قتل سرية كان الصحابة يعزلون على زمان النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم ولا يحدث العزل هو يعني تعلم الحذف خارج إيه. الفرج كيف ще بوستيو بيتاني питание? Да сега твоя отговор. Как? Учаването, родноче, по-тайно убияние. Kako je to misliš, jel? Sad je obetama i tako tim stvarima, jel? Ne, ne, evo, put pravog muslimana ima poglavlje, pa piše hadis Znači, kad čovjek sprečava trudnoću, znači... Kaže, on ne zna da ima takva, da ima takva predaje. Ima, znači, put pravog muslimana, znači, poglavlje odnosi. Uvođe da ide e, eh, fikitar, nađe muslim, Ebi Bekr, Džezairi, Hadar Hadith. Jesi vidio kakva mu je dole ocjena, šta je sa njim? Hadith, Hadith. Hadith, Hadith, Hadith, Hadith, Hadith, يعني منع الحمل يعني آه، قتل السر قتل السرية طيب الصحابة من منعوا نساءهم من الحمل لأنه منع الحمل بأي طريقة كان تقدس في الخارج تشرب حبوب تضع لولب تضع مواد المهم ما يصير حمل فإذا الصحابة كانوا يمارسون القتل السر والنبي يشهد Znači, malo je, malo je kontradiktorno sa, sa onim što znamo, znači, poslani da sam je znao i ovaj, kako su ashabi sami govorili, mislim se kaže, čulo je, a Kur'an je dolazio. Znači, ovaj, znao je poslanik da sam da se određeni ljudi, određeni ashabi čuvaju od djece zbog određeni znači, razloga i nije to, znači, ovaj, okorio je kako sad, znao je da se to dešava, a ovamo se naziva u hadisu da je to tajno obijanje i tako dalje. Malo onako, pa treba vidjeti. Mislim da hadis tu i govori pa, vezano za, za to. Uh e, kada se pita poslanica da se mi rad tako, tako, kada ratuje, to ćete biti kako Allah zredi. Znači, ovaj... E, to je bilo poznat kod ashaba da su se neki ashabi čuvao zbog određene okolnosti. Tako da, i on še kaže da nema smete da čovjek zbog određenih razloga, znači se u datom momentu čuvao od Na bilo koji način, znači, sad su načini, treba i, je tako, ovaj, svaki analizirati. Ima taj prirodni način da čovjek, je tako, ovaj, da ne objašnjavamo to, ne radi unutra. Ostalo, znači za druge sad stvari, tableta i ostalo, to se onda ide na pitanje medicine, koliko je to znači, štetno za insana i tako dalje. Reci. kada je Deđa već koliko je to istina, znači da li je to potvrđeno s Kur'anom, stvari sunetom Allahog poslanika نحن تكلمنا عن علامات الساعة فسمعنا في بعض الدروس أن الدجال حي وله مكان فما ريب ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بصائف وهو ابن صياد وهو غلام من اليهود في المدينة اسمه صائف Došao je muslimu da الله عليه وسلم شو od jednog sajada, to je bio jedan dječak, صائف Saif, ابن صياد Said ibn Sajad, Sajad. Znači, Said ibn Sajad, to je bio jedan, znači, židovski dječak. فسمع عن أمور عنده فأراد أن يتحقق منه فخرج هو وعمر بن الخطاب وأبو بكر وجملة من الصحابة إليه عند أطم من آطام اليهود الأطم هو الجدار القلاع يسموه أطم يعني جدار عالي يسموه أطم فكان هناك يلعب مع الصبي فخرج إليه يريد يتحقق من أمره. طيب je poslanik شو čuo إيمان آه، određene, da kažemo, ko sebe informacije, da nešto priča. Profesor sam sa grupom Ashaba otišao do njegove kuće, a to se naziva po, po tim visokim ogradama, i zategao tamo da se on ovaj igra النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه فضربه- فضربه في ظهره هكذا فقال فالتفت إليه ابن صياد Pa mu je prišao poslanik sa sam s leđa i onako ga malo ovaj, udario po leđima, pa se ovaj dječak okrenuo prema poslaniku alaihi salam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قال من أنا قال أنت رسول الأميين Pa je upitao poslanika samoga dječaka, ko sam ja? Kaže, ti si poslanik nepismeni. ثم من سوء أدبه هذا ابن صياد قال لي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال ومن أنا a od njegovog ružnog edebeovoga dječaka, a onda on pitao, a ko sam ja? النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال ما ترى شو اللي تشوف يعني ماذا ترى في أمورك في الدنيا فقال أرى صادقا وكاذبا يعني يأتيني جن ويأتيني شيطان وهكذا يعني ألبس على أمري Pa mu je rekao poslanik alaihi sad sam, a šta ti, šta ti u stvari vidiš? Pa kaže, dolazi mi i džini i ljudi, ko je i dobar i ko nije dobar. قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدري ما خبأت لك يعني تدري أنا شو اللي ضام لك يعني شو مخبي لك Pa mu kaže poslanik sam, a znaš li ovaj, šta ja krijem od tebe? فقال الدخ فقال الدخ الجن الجن اللي عنده أراد أن يعرف ما في نفس النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعرف النبي كان يضمر في نفسه الدخان علامات القيام بالدخان فقال خبأ يعني كأن النبي يريد أن يقول له خبأت لك الدخان فالجن اللي عنده ما استطاع أن يعرف ما في نفس النبي عليه الصلاة والسلام لكن لقط بعض الكلمات فقال آه، هو ابن صياد قال الدخ ولم يكملها قال الدخ عرفت كيف؟ Ejna. Pa je rekao poslanik sam, znaš li ti šta ja krijem od tebe? Ovaj dječak je imao znači džina koji je htio da razotkrije šta to ima kod poslanika ali salatu islam što njemu nije ovaj poznato a poslanik ali sam je znači krio od njega taj duhan koji je najavljen da će doći pa je taj dječak pogledao u njega i kaže duh nije mogao da do, do kraja će kaže duhan i tako dalje samo je govorio duh فقال النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ اخسأ لا تعدو قدرك يعني هذا مستواك يعني تبقى هكذا متردد اخسأ يعني فقال عمر بن الخطاب مرني يا رسول الله فلأقتله Pa mu je rekao poslanik sam, to je tvoj nivo. Znači, nemoj, nemoj se umišljati da ti nešto znaš, ovaj, da ti možeš prodrijeti negdje. To je tvoj nivo, eto vidiš na kojem si nivou. A Omer je rekao, Allah poslaniće, a kupimo izuna da ga, a? da ga sredi. فعمر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر قال إن كان هو إن كان هو الدجال فلن تقدر عليه لأن من الذي يقتله عيسى بن مريم وإن لم يكن هو فلا فائدة في قتله يعني ستؤلب عينا لليهود ونحن ما ناقصين مشاكل يعني فكاجي بوستانيك عليه الصلاة والسلام عمره Omere, ako ga pokušaš ubit, a on deđal, neš ga moći ubit. Zato što ga mora ubiti Isa, ali Isra, tu selam. A ako nije deđal, ako ga ubiješ, koju, kakvu korist imamo? Samo ćemo još više, znači, naljuti židove. A to je bila faza, znači, kada su još uvijek muslimani pokušavali nekako da ojačaju, pa da onda se pravi sapun. Reci. Ja ovaj, sam nadovežen na ovo, imam još jedno pitanje. Ovo, ovaj, ja sam čitao u muslimu kad su ovi, ne znam baš hadi istaču, kad su putovali, pa su naišli na ostrovo gdje se predstavlja neki kao deđala u opisu lanci, ovako ima. Sad. Ashari, kad su ime dali, ja, kad su ime dali. Putovali, pa su kao na putovanju tamo, na nekom su naišli na to. to sahih? Ekmel, ekmeltel Malboavu. لا لا لا لا لا زال طويل الموضوع Ti polako, malo, mi ćemo doći i do ostrva. وانا كنت حاب انا كنت حاب الاخوه كلهم يعني صاحيين حتى يسمعوا لان هذا موضوع جدا مهم Znači ja sam samo ovaj, لو كيف؟ اجله ان كان إيه، ممتاز. البرنامج بعد إيه، الظهر إيه، نعم. مثلا kaže, ja sam, pošto je ovo jako bitna tema, znaš, Prije da ovako samo malo ovo spomenem, a da kad vraća budu budna i tako dalje, da o ovome malo zbiljnije progovorimo, znači što je ovo akajska stvar, je tako bitna? Pa, jer ako, ako znamo da je Dejjal, znači, najveće iskušenje, najveća fitna koja će se pojaviti prije sudnjega dana, onda ne treba ovako nagađati, znaš, E, ja, ima neki vam hadis, ima vam, trebamo znati to dobro, da jednostavno, znači, znamo se pripremiti za, za to iskušenje. Aha. Pa ćemo reći kao ona arapska televizija, ovaj, posle EPP-a, onda, jel, malo, posle pauze, onda ćemo to dobro pojasniti. A drugo, je, znači, šta kvari, a šta čisti srce? يسأل يعني شو الأشياء تفسد القلب والأشياء التي تنظف القلب خطبة كذلك لا سريعا يعني القلب وعاء Znači, srce je, da kažemo, posuda. وفيه أربع مصبات. I znači, to srce ima četiri znači, ulaza. المصب الأول العين Prvo, prvi, znači, izvor je oko, والأذن zatim uho, واللسان jezik والفكر i mozak. فإذا صلحت هذه صلح القلب Pa ako ova četiri, znači, uho, grlo, nos, jel? <laughs> ako, znači, ova četiri organa ovaj, sačuvamo, budu u pravoj funkciji, srce će biti, znači, zdravo. Pogledaš u haram, to dijeli na srce. Čuješ haram, to dijeli na srce. Kažeš jezikom, to dijeli na srce إذا فكرت في حرام أثر في قلبك Razmišljaš o haramu, to se ovaj odrazi na srce. فلازم تستأجر شركة دائما تنظف لك هذه المصبات حتى ما يقف فيها شيء I zato trebaš imati, znači, ovaj, firmu koja će, ono, znači, održavati ova četiri, znači, polja, da, da ti stalno jeste, nekomu nalio neku, znači, stalno čisti i nos, i uši, i oči, i jezik, kako ne bi uprljao, znači, tu glavnu posudu, gdje će kapat posle toga. Ono ovaj. što ne valja. Kul inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masul. Reci, kaže i uho, i, i, i vid, i srce, za sve će se to biti pitan. Hvala. Well, Jel vabe? Od... Ovi što se spominje, meni interesuje mi pet stvari, hrana, pretirano u hranu, pretirano spavanje. Tako... Dobro, jel to ima udjela jezik? Kako je... nema? Šta meni, šta šalje ran tamo vam? Malo budite ovaj, imajte rahmet taj prema prema odjelci. <laughs> إذا موعدنا حتى يعني ن- نفيه بوعده أنه بعد الظهر لو أردتم أن نبين الدجال وال... Inša Allah, šeh kaže, ako bude raspoloženje danas, negdje oko podne ili posle podne, shodno našem programu, da će ovaj govoriti o Deđalu i o svim tim, znači, detaljima koji, koji su nam sigurno bitni da ih znamo. Reci gornji ili donji vakuf. Aha. može nam šejh koji nasiha dati kako da rodbine najširimo davu? Čije su nam kažu, vi samo pričate o, o vjeri, a mi nismo loci da pričamo o lovu i tako. Znači neki ovako nasiha na koji, na koji najbolji način. يقول الأخ كيف يعني كيف شو تنصحون كيف ندعو الأقرباء لأن دائما لما نجلس معهم نتكلم عن الدين لسنا صيادين فنتكلم عن الصيد ف يعني ولكن في هذا الكلام ممكن في الأشياء ممكن نؤخرها وفي أشياء نقدمها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحدث قالوا كنا نعد كلامه على الأصابع Poslanik Alessam kada bi pričao, kažu, mogli smo mu riječi izbrojati. كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا يعني اليوم الخطيب يتحدث ساعة تسأل المستمع ماذا قال في أول الخطبة يقول لك والله ما أدري في وسطها يقول لك والله ما أدري في آخرها يقول لك والله ما أدري لأن الكلام أنسى بعضه Pa puno znači priče, ovaj, jedno se zaboravlja i dođe, pa ćeš pi- pitaš čovjeka, ko ono što kod nas kažu, ovaj, o čemu je hođa pričao, kaj ne znam. Dobro je, kaj, dobro je, važi. O čemu je, a zašto? Odvolio čovjek, svega ga Je Jel tako? Pita ga, dobro, sa čim je počeo, kaže, ne znam. Šta je u sredini govorio? Ne znam. Šta je, na, ali kaj, dobro je, važi. Stvarno, me sviđa. Znaš, pa hoće kazat, znači, prebrojeti što manje priča do smislu, znači, reci riječ, neke on tefsiri, pa ako vidiš da je mu tefsir neistrava, onda mu dodaj. كان الصحابة يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولون النصيحة مخافة السأم يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينصح الصحابة دائما يرى الجو المناسب فينصح يخاف أن يسأم من قوله وهو رسول الله Pa kažu ashabi poslanik alaih salatu wasalam je znači izbjegavao znači povremeno znači nije bio nije bio znači Nije se obtrećavao puno sa nasijatom, da samo nasijati, nasijati, nasijati, ovaj, nego je, znači, uzmao u obzir, što kažemo, i vrijeme i okolnosti, bojeći se da onaj koga savjetuješ u datom momentu, možda nije pravo vrijeme, pa da, znači, odbije taj nasijat, jer ovo se radi od poslanika, ali je sada to sada, ako odbije, to je belaj, ili tako, pa je ovdje povuka za nas, واعلم أنه أعظم نصيحة لأقاربك أن أنك تتمثل ما تؤمن به في عملك Najbolji nasihat kojega možeš uputiti svojoj familiji jeste, znači, da ti pokažeš ovaj svoj islamijet. من غير تجريح ولا تحقير لهم Da ne bude, znači, ovaj, e, ranjavanja ili znači vrijeđanja ni jer ti kada se znači predržavaš onoga o čemu ti govoriš što je znači tvoj govor kao da si već rekao jer ako budeš tako zavoljet će te Allah وإذا أحب الله عبدا كما ورد في الحديث نادى جبريل A kada Allah zavoli svoga roba, onda zovne Allah subhanahu wa ta'ala Džibrila. وينادي جبريل لأنه رئيس الملائكة Zašto zove Džibrila? Zato što on, znači, predsjedavajući melekima. فيقول يا جبريل إني أحب فلانا A onda kaže o Džibrilu, ja sam zavolio točnog groba. فيعمم على الملائكة أن الله يحب فلانا Pa onda Džibril obavijesti meleke da je Allah rešeno za, za, zavolio dotičnog groba. فيوضع له القبول في الأرض Pa se znači takvom čovjeku dadne da bude prihvaćen na zemlji. والقبول معناه أنك إذا رأيته هفت نفسك إليه Šta znači prihvaćen na zemlji? Znači kada vidiš tu dotičnu osobu, znači ne može ostati neprimjećena. Jednostavno, ovaj, sve te navodi da ga moraš pratiti. وترى نفسك صغيرا أمامه I vidiš sebe malim pred njim. Jednostavno, ovaj, taj čovjek je u očima tvoji velik. وتتمنى أن تكون مثله I poželiš da budeš isti kao on. فهذه Ovo je najbolja dava drugima. Da čovjek koga ti sada hoš da pozivaš, da ga već raspremio, pripremio, da on poželi da bude, da bude kao ti. I je kolu Allahu ta'ala, inna alladina amanu wa aminu salihati, se jeđa'alu lahum rahmanu udda. Jer kaže Allah Đelešanuhu, oni koji vjeruju, i čine dobra djela, milostivi će im dati, znači, ljubav. Da će da budu, znači, zavoljeni. أي سيجعل في قلوب الناس لهم ود ومحبة Znači, da će Allah Đelešanuhu u srcima ljudi da vole tu osobu. لكن كثرة الكلام خصوصا مع عدم التطبيق المقابل ينزعج ويقول لك فين ما أريد ال- A puno pričanja, znači gdje sam sebe ovaj, stavljaš u kontradiktornost, jedno pričaš, onda ljudi kažu, vidiš šta, ti si to fino rekao, još samo kad bi to našli kod tebe da ima, ovaj, tako da to onda ne ostavlja, ljudi kad dosadio si živio, gdje se gasiš, جاء وفد أو ركب معهم امرأة إلى المدينة وكانوا مشركين من البادية Došla je skupina jedna u Medinu od nevjernika, a sa njom je, a sa njim je bila, a sa njom je bila znači jedna žena. وكان نبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة في طائفة النخل يعني خارج المدينة A poslanik Ali Sratu Sanam je bio u predgrađu Medine u Palminom, zna, u Palminoj bašti. وكان وحده Sam je bio. فرأى عندهم حصان فأعجبه Pa je vidio kod njih konja, lijepog konja, pa ga je zadivio taj konj. فقال أتبيعون الحصان Pa je rekao, hoćete li prodat konja? قالوا بلى بكم واتفق معهم على ثمن Rekli su, nije, nema, nema smetnje, pa su se dogovorili oko cijene. فأخذ الحصان ووعدهم أن يوفيهم الثمن إذا دخلوا المدينة Pa je uzeo konja, a rekao da ću vam, znači, ovaj, isplatit ću vam kada, kada, se vrat, kada uđemo u, u centar Medine, jel, gdje je poslanikova kuća. فأعطوه الحصان Pa smo dali konja. وبعد أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بالحصان حدثوا قالوا أعطينا الرجل الحصان ومن يقول أنه سيوفي الثمن إنهم بدأوا يتساءلون بينهم يعني. Pa kad je otišao poslanik da sam uzeo konja i otišao, onda su oni onako između se počeli razgovarati, kada mi čovjeku dali smo konja, a šta je garancija da će nam čovjek splatiti? فقالت المرأة قالت والله إن وجهه ليس بوجه كذاب Pa je progovorila žena. Kaže, tako mi Allaha, njegovo lice nije lice lažova. فالشاهد يعني أنه ال- ال- المؤمن يبان من وجهه من هيئته من سمته فيؤثر حتى في قلوب المشركين Pa znači vjernik svojim licem, svojim znači ljepotom govora ovaj e, izgleda znači čak postane ovaj drag i prihvatljiv i nevjernicima. Znači ostavlja traga čak na njih. يجب أن تحبوا بعضكم Znači treba da volite jedni druge وأن تؤمن بما جاء في الكتاب والسنة وتتمسك به ولو انفلت الناس من حولك i da se držiš znači onoga što je u Kur'anu i sunnetu čvrsto, bez obzira ako ljudi se odmiču od tebe. هكذا تنجو من الفتن وهكذا تثبت على الحق Ovako ćeš se znači sačuvati od iskušenja i ustabiliti na istini. لأنه بحبك لأخيك ستجد من يعينك Jer ako ti znači budeš volio svoga brata, naćeš onoga ko će te pomoći tome. وبتمسكك ب- بالكتاب والسنة ستجد إن الله يعينك A tvoje čvrsto držanje za Kur'an i sunnet, naćeš da će te Allah pomoći. وجرب هذا وانظر من حولك يفتن وأنت تبقى مع- معتصم بالكتاب والسنة Pa probaj ovaj recept, pa ćeš vidjeti kako ljudi oko tebe, znači, što mi kažemo, zglajzavaju koji ne idu ovim putem, a ti stabilan. ويجب أن تملأ بالعلم لأنه إذا أردت أن تبين للناس الحق يجب أن يكون عندك علم Dalje treba da se znači, puniš znanjem. Ja trebaš ljudima dostaviti, a to ne ide bez znanja. Še kaže, ja sam puno pričao, pa ja mislim da ste vi razumeli šta ti je ti okazati. Hajde, bude zadnje pitanje. Pete, ko te slovenac? Hajde. su nevjerniki i su žestoko protiv tebi u smislu an, u smislu da a, koliko puta je treba da, da, i, da im dolaziš jer nisi već kod Što nam gasi, svjetliš meni, zaspa se do... Aha. Pa slabo mi vidimo. Malo prije smo rekli, smo gledali da očuvamo vid, trudimo se. يسأل أخ لأنه أسلم حديثا يعني كيف يعامل الآباء وهم يعني يعادونه <clears throat> يعني بأسلوب لا يوصف وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا يعني إذا مرض يعينه إذا احتاج يعطيه نعم، يخدمه يطبخ له يجلب له الماء هذا المعروف للوالدين Znači, postupit ćemo pro, pro, prema njima onako kako oni imaju zagarantovana svoja, znači, roditeljska prava. Znači, ako od tebe traže da činiš nevjerstvo Allahu Đelešanu, tada im se ne odazivaš. Ali prema njima se lijepo obhodiš, Traži da im skuhaš ranu, skuhaš, da ih obiđeš kad su bolesni, obiđeš, da ih pomogneš, dadneš im tajni kod da mogu da se para. Ovaj, malo sutra, jel? Teško to ide. Ovaj, uglavnom, znači, da im dadneš ona prava koja oni, znači, imaju kao roditelji, a da im se ne pokoravaš onome gdje oni, znači, ovaj, izražavaju neprijateljstvo i nepokornost. To je općenito zato što tako je stvari. Ovo je še kratko. Hajde. Znači, vitr namaz, tri, tri rećata kad se klanja. Je li dozvoljeno bez prvog tešehuda? Ono sastavi tri rećata. A. Bez prvog tešehuda, Da. samo zadnji tešehud. يعني صلاة الوتر لو صلى إنسان ثلاث تركات ف- فلا يعني يجلس جلوس التشهد يصلي ثلاث ركعات على طول ويرجع يعني يجري صلاة الركعة الأخيرة لا هو ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر تسعة اثنين اثنين اثنين ويجلس في الأخيرة ثم يقوم للتاسعة ويسلم لكن الذي ثبت أكثر شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالركعة الثانية ويسلم أما هذه الطريقة ما وردت أبدا لا وردت أنه يدرج الركعات يعني يصليها هكذا يصلي مثلا خمسة يصلي اثنين اثنين اثنين بعدين واحد يسلم بعدين يأتي بواحد لكن هو يسأل بضبط يعني ثلاث ركعات منفصلة يعني مع بعض ما نعم، عندي علم Znači, ovaj vid došlo je, znači, da je poslanik sam klanjao devet rakijata, dva, dva, dva, dva, onda na kraju jedan ili pet rakijata, dva, dva, pa onda jedan. Ovaj oblik njemu nije poznat da nešto ima od predaja, da je baš klanjao, klanjao, znači, puno puta je klanjao dva rakijata i onda ustao još jedan rakijat. Ali da je tri rakijata, znači, klanjao, a samo imao jedno sjedenje, to jeste zadnje, njemu nije poznat. Znači, pa dva pa jedan može, to je sve u redu, to je, to je najviše što radi poslanik sa. A ko je ovaj, jel prije ruko je posle ruko je? Sam... Ali čekaj, smo završili s ovim, ti spitu za tri rekiata, sjedni i sjedenje, je tako? Ja, ja. To je znači bila sada ovaj pitanje da razjasnimo njemu ovaj oblik nema za njega dokaz. Nije, nije, nije, kod, ne, on ne se ne mene sjeti nekog dokaza ima. Uh, e, to je kon... prelazak samo na ovaj, džema. Ha? Koliko je sad ono, čuje se, na, e, a imamo auto. Možda o, da ajde da, da to da prije da džava da počnemo. Imamo mi god, imamo 3 sata, imamo ovde znači predavanje, isto tako ovaj, od 9 do 10. Znači, biće prilike, tako ne mogu skraći. Znači. Neđan, Lena i Seraha. Allah, pa to je šada kod čems, ostatak. Je li izašlo sunce? Ko koje vrijeme izlazi sunce? Pa ja mi... Pati na sat. Znači idemo malo na hađi na umru i onda svaku svoj šatar. Allah je bari prijatelj.